Lekcja francuskiego druga. Ale dupcza. Dziękuję. Zrób mi loda mała. Jesteś zboczony. A ci głupio. Głupia, głupia, głupia. Ale głupia to jest inny Paki, jest difficile Wiem chłopak, kto to jest, nie damy się je vais parler, je vais discuter, je vous demande que vous pensiez les Polonais et comme mon frère, ma mère ne sait pas que faire, je voudrais approcher, je voudrais inviter à la chambre de Larry, Larry polonais, tant que je parle, c'est simple, c'est vrai, je sais que dis-moi, ne comprends pas, mais c'est le chant pour moi, ne peins pas qui, est difficile. Wiem, chłopak, tutti per momontyna Nazywam się E, w zielone gram Chociaż dwa różne kraje, dwie części Europy Tam francuski franka, a tu polski nowy złoty To te same kłopoty i te same stresy Skąd brać kapuchę na pierdolone desy? Ej, skąd mieć na kija, skąd mieć na łańcucha Jak skombinować, powiedz na dzielni bucha To ciepło bucha, ogrzewa mnie wieczorem Kocham nagrywki, a na nich częstowanie wołem Ja skończyłem szkołę, zacząłem życia szkołę Kiedyś lamus teraz jej profesorem Sprawdź Marsylia i 7-1 w ulicznej konekcji Nawijamy z kamratami, udzielamy lekcji Francja, Polska, ta Polska, Francja, choć dwa różne miejsca to Ta sama sankcja, zakaz zioła Leku mojej duszy w nosach Swift, w klubach techno Że aż kuje w uszy, to ponad ludzkie siły Ale wiem, że się nie podam, kolejną bitwę muszę stoczyć Kolejny spisać życia rozdział, a gdzie twój oddział? Gdzie twoja bitwa, Emy, Enikace? tchnące jak modlitwa To nie gonitwa za pieniędzmi, za zyskiem Ja chcę mieć tylko tyle, by nie patrzeć pustą miskę Cisnę więc do przodu, idę swoją drogą Wiem, że moi ludzie zawsze mi pomogą, paki, difficult Wiem, chłopak, trwa to